hari mu nama javendera ko buca yagirishije mu ntara ya rumonge buramatari w'intara ya kayanza nawe asaba ko hoba inama rukokoma y'abajejwe indero muri komine gatara n'inyuma yaho hashikirijwe mu nama n'abegwa n'icyo kibazo kwakira ibikigoye bituma amashuri amwe amwe ataronka amanota ashemeye mu bibazo bya leta imvugo iremesha kuri wa gatatu iza guhagarara ku mvugo zishikirizwa zishigikirana ko amabi yakozwe muri kahise zikaba zikoreshwa kugira herekanwe ko umugwi wakoze amabico gihe wariko urikingira murabikurikira mw'idonido ry'ano makuru sangwa muri sanze kuri radiyo tudasubiye kubaramutsa kuri uyu wa gatatu niho hatangura indwi yahariwe intwari ibirori bikaba byatangujwe n'inkuka y'imisa yabereye muri sikirisare ya katolika yo mu gifugwe ni muri komine mpanda y'intara ya bubanza imisa yakurikiwe n'urugendo rwashikanye abitabye ibirori ku cibutso cy'umugwanyi muri muri iyo komine nyene Reveriyano Ndikuriyo umukuru mukuru umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD-FDD yibukije ko ari ukwibuka abaguye ku rugamba cyo kimwe n'abishwe n'abarongozi babo hagasaba abanyagihugu kugwanya cyo cyose gitera intambara n'indongozi ngo zo kwirinda gufata ingingo zidatohoje neza umuhuza w'abarundi haremera ko yubahirije icyo amategeko amusaba mu kumenyesha amatungo afise yinjiye mu mabanga no mu kuyasozera mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri ashikiriza ivyo yaranguye mu kiringo c'imyaka itandatu Edouard Nduwimana yavuze ko atakinyegezwa kirimwo kandi n'izindi ndongozi zobikora uko mu ntumbero yo gutsimbataza intwaro ibereye nk'uko ibiza shingiro bivuga n'ibwirizwa rigenga urwego rwumuhuza nivyo uh, mu ngingo y'indwi iravuga yuko mu kwinjira mu mabanga Eh, no mu gihe yavuyemo umuhuza w'abarundi aheza agashikiriza amatungo afise nagira ndabamenyesheje ko twabikoze cyo kuba twaragikoze amatungo dutunze twarashikirije eh, kuva tugitangura amabanga n'ubu mbere yo kuyasozera ejo ku munsi wa mbere twagiye muri sentena inyuzwa kuba dushikirize eh, amatungo dufise oh, duterana intege n'abandi barongozi bose abo ibwirizwa risaba yuko cyo kuba bogikora ko bogikora kuko ni mu ntumbero yo gutsimbataza intwari ibereye nta kinyegezwa kirimo ibyo twashyikirije twabishyikirije muri kuru supreme si ibinyegezwa uwo wese yifuza kubimenya arashobora kugenda kubiraba na minisiteri publiki ikeneye kumenya ati mbega nduwimana eduwara atunze ibiki irashobora kubiraba natwe turashobora gusigura niyo tuba twarabikuye murumva yuko ari byiza uwo wese waba yegura ni icyo gikorwa yuko yeza akagikora kuko biri mu bituma intwari ibereye itsimbatara mu gihugu amakuru twabateguriye arabandanya nta shirahamwe na rimwe cyangwa koperative birekuwe gusubira gutoza amafaranga cyangwa igice cy'umwimbu w'amafi ku barobyi kuva kuri wa cumi na gatanu munyonyo turimwo n'ingingo yafashwe na gervendira ko buca umushikiranganji wa mbere wa leta y'uburundi akaramira abarundi bose wowe undi ayatoza ayatwara kwanje ubwo burezi bwose bwirirwa buratakwa kwitanganyika ngo ni ubutoza amafaranga bwose buhagarare otorite maritime itoza amafaranga abarobyi nkande ko ifise bijereti yiha iza gutoza nkande navuze iyubahirizwa vy'amategeko uwo wese atoza ibintu bitarekwe n'amategeko vyose bihagarare kuva uyu munsi rero za ko bigenda ako kaja gato twakavuyemo ntidushobora gutera inama byose bitegerezwa guhagarara ushyiraho ishyirahamwe ushyiraho koperative nashyiraho koperative kubera ko gutoza amafaranga gutoza amafi no gutoza amafaranga kwitanga ndatoza nkana ufise uburenganzira bwo gutoza amafaranga mu gihugu ni leta gusa muri iyo nama nyene miliyoni zirenga mirongo ine z'amafaranga y'amarundi urunani rw'abarovyi n'abadandaza b'amafi bari bafise kuri konte ngo nayo kubaka utuzu twa sugumwe agapapuro ka ibihumbi icumi ni hakenewe ikarata ku buro ku barobyi inama y'umutekano ya komine izishara ibigeti yakenewe ikarata ku burobyi ikomine irafise inama y'umutekano ya komine musanteri niwe aserukira umugwi w'umutekano mwikomeye matari ni mu ntara bavuge bati kugira duhagararira amahoro n'umutekano mu kiyaga ca Tanganyika dushizeho iyibi iyo karata komine yikore amafaranga agenda mu kiyaga ca komine nimba yavuze muzogugwaya biri mu bituma abantu bashobora kwiya ku buzima bishikizwa n'umuhinga mu by'inyifato asanzwe anavura abagendana indwara zo mu mutwe Pierre Claver Njejimana avuga ko ho bicigwa ku miryango yabuze abantu kugira hamenyekane imvo nyamukuru yo kwiyahura akaba bishikirije mu gihe mu ntara y'akayanza hamaze kumenyekana abapfuye biyahuye barenga mirongo ibiri na batanu muri uno mwaka ibintu bituma abantu bashobora kwiyahura kwiya ku buzima ni byinshi hariho ubwa mbere ibibazo umuntu acamwo eh, adashobora gutorera inyishu bijyanye n'ubukene bwinshi bijyanye n'umutekano bijyanye n'ubuzima bwa minsi yose ingene umuntu atunganya ubuzima mugabo ugasanga ntashoboye gutorera inyishu ibibazo bijyanye n'ibyo bintu byose ariko ndadondagura hanyuma rero umuntu ubusanzwe arinda yiyahura yaragerageje kurondera inyishu y'iki kibazo iki na kiriya mugabo akabura iyo nyishu hama akavuga ati rero inyishu yonyine nsigaranye niyo kuva muri bino bibazo kubivamo naho no ku buzima gaca niyahura mu ntara ya Kayanza rero muri ino minsi muravuze yuko hamaze iminsi hari ibintu byibonekeza by'abantu baguma biyahura umuntu rero ashobora kwibaza ibibazo byinshi bijanye n'ubuzima bw'abantu bo muri iyo ntara murabona intara ya Kayanza irimo abantu Pierre Claver Mjejimana yaganiriye na Vestine buto tugume muri iyo ntara ya Kayanza mu gisata c'indero aho abayobozi b'amashure badakurikirana neza abigisha barongoye umwumvikano muke hagati y'abo bayobozi n'abigisha ari bimwe mu bituma amwe mu mashure nshingiro yo muri zone mbirizi ya komine gatara haronka umwimbu muke mu bibazo vya leta umuyobozi w'indero mu ntara ya Kayanza yabishikirije kuri uwa kabiri mu nama buramatari yagiranye n'abarongoye abandi ku mitumba no ku mazone muri iyo komine nyene buramatari w'intara akaba yasavye abajejwe intwaro n'indero muri iyo komine guhamagaza vyihuse inama rukokoma yohuza abegwa bose n'igisata c'indero kugira ngo bahanahane ivyiyumviro ku vyo kugira ibintu bihinduke n'inkuru tubaza Patrick Nsengiyumva Amwe muri ayo mashuri shingiro adomwa ku rutoki n'umuyobozi w'indero mu ntara ya Kayanza ko aronka umwimbu muke muri cya kibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kubandanya n'inyuma y'ishuri shingiro ni cyane cyane ishuri shingiro rya kibaye na Kanyankuru yo muri zone Mbirizi komine ya Gatara mu gihe intara y'indero ya Kayanza yaronse umwimbu w'ishuri mu mwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushiri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ungana n'ibice mirongo icyenda na bibiri ku ijana komine y'indero ya Gatara nayo ibice mirongo umunani ku ijana ayo mashuri ayo ishuri shingiro ya Kibayi abanyeshuri bamenye ku bice mirongo itatu na bitandatu gatatu ku ijana gusa nayo kanyankuru bamenya ku bice mirongo itanu na bibiri ku ijana umuyobozi w'indero mu ntara ya kayanza amenyesha ko ibyo biheza bigatuma n'umwimbu w'ishure ku rwego rwa komine n'intara utiyongera kubera bene ayo mashuri aronka umwimbu muke nayo kuri bimwe mu bituma uwo mwimbu ba muke ngo n'abayobozi badakurikiranira hafi uko abigisha bakora akazi kabo ka misi yose kubera ngo rimwe na rimwe ukutumvikana kuri hagati yabo ibiheza ngo bigatuma n'abigisha badategura neza ivyigwa bigisha ntibabaze bikwiriye nk'uko amategeko abitegekanya ndetse bamwe hamwe n'abandi ngo ntibaheze ngo bamare n'intonde z'ivyigwa ziba zategekanijwe mu buyobozi bw'indero muri komine Gatara bavuga ko barajwe ishinga n'ikibazo cy'amashuri yo muri zone mbiri zaronka umwimbu muke biturutse ku nyifata itabereye bamwe n'abandi mu bayobozi n'abigisha badakora neza imirimo yabo ndetse bakanavuga ko bamwe batanguye kubahanura abanse kwisubira ko bagahanwa nk'uko amategeko abitegekanya mu nama ejo n'abarongoye abandi ku mitumba no ku mazone muri komine ya Gatara hamwe n'abarongoye abandi mu buzi Remicisha hayobora amatara w'intara ya Kayanza yasavye ko mu ntwaro botunganya inama rukokoma y'abegwa bose n'igisata c'indero kugira ngo bigire hamwe ingene ibibazo vy'indero biraho muri zone mbiri zivyotoregwa inyishu ukayanza Patrick Nsengimva ku bwa radio isanganiro urakoze patrick ingozi naho abanyeshuri bo ku ishuri nshingiro rya kabere no mu micungararo ngo borema kuko bagiye gusubira kuronka amazi meza bikavugwa na ejide Nizigimana arongoye igisata cy'amazi muri komine ngozi n'inyuma y'imyidogo y'ababyeyi bavuga ko amazi yugawe batazi igituma wajejwe icyo gisata akavuga ko atugawe ahubwo ko amazi yakamye mu musozi aho yahora ava akavuga ko baronse hamwe ririko rirabafasha kurondera ayandi masoko y'amazi ico kibazo kirazwi eh, ku rwego rwa komine ndetse no rwego rw'intara ko iryo kina ry'amazi ryaturutse ku mazi yakamye aho yava eh, ku mukinya wa mwungere twara dufise amakabutaje atanu uno munsi dusiganye kabutaje imwe kandi nayo nyene biragaragara yuko amazi ari make cyane kuko ahashikira mu mivo haronka aho amazi ashikira epfo eh, mu rutegama nayo abo ngabo gashari kuduga no haruguru ya hopitali mwongere nta mazi baronka ico rero ni ikibazo ko tumaze kukibona ntitwicaye twaragiye turaraba aho ku mwongere turazunguruka turi kumwe n'ubusanzwe dufasha gukora ayo mazi mu fonteniye ndetse hariho n'abandi badufashije turazunguruka turaraba twarabuze ahantu hamwe tubashobora gukura imbizi y'amazi kugira twongereze amazi mu ivo bashobore kuyaronka eh, baravuga yuko amatiyo yoba yarahari yoba kiyari canke biba vyaribwe bimeze gute amatiyo aracarimo yari ni intambwe nziza kuko amatiyo arimo byari vyoroshe yuko turonse iyo source y'amazi eh, kwari ukuyikora hanyuma amazi atuyashira muri amatiyo nyene agasubira gukora nk'uko yahora akora bwa mbere none nicyo kibazo twagize twarabuze aho dukura ayo mazi mugiye gukora iki kugira ngo barabe kubora nk’ayo mazi kuko baratinya ko bavagira ingorane z'indwara canke n'umwanya bariko baratabaja kuvoma amazi mwonga eh, nivyo ikibazo eh, ku ishuri gofo kabiri ni ikibazo ko barigeze kuronka ayo mazi ariko n'umusi bafise ariko naho biruko hariho umugambi wa leta ujyanye no gushyira amazi ku mitumba yose igize igihugu cyacu Burundi eh, muri icyo gihe rero hariho imitumba ya mbere eh, twashoboye gutora ifise ingorane z'amazi gusumba iyindi imitumba itanu twarayitoye igishirahamwe ryitwa amazi wota na cyane cyane rishyigikirwa na cyane cyane umugambi wa nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu Burundi ryaraje riratesita amazi eh, ariko ku mitumba twaba twatoye muri izo ntego z'irare ntibashoboye kuronka amahirwe yo kuronka amazi imvugo undemeshe imvugo zishigikira amabi yakozwe muri kahise zikoreshwa kugira herekanwe ko umugwi wakoze amabi wariko urikingira divine ninahazwe yanonoso ibijanye n'imibano n'inkomoko z'abantu asigura kuko kwisigura bivy'urwanko bigatuma bakorewe ayo mabi bafata ingendo yo kwihora kubwiwe ngo leta ikwiye kuba ya mbere mu kugwanya ikoreshwa ry'ayo majambo imvugo iremesha na onera muco imvugo zishigikira abakoze amabi muri kahise ni imvugo zirangwa no gutahura ko abakoze ubwicanyi muri kahise bari mu kuri ngo kuko bari kubarikingira divino ninahazwe yanonose ibijyanye n'imibano n'inkomoko z'abantu asigura ko ari imvugo yo kwikingira kugira ntibakurikiranwe n'ubutungane ku byaha bakoze ubwo bwicanyi ibyo bibi byagiye birakorwa byahungabanije igihugu cy'u Burundi ba nyene kubikora hari igihe babiha insigura ibyo nyene bakoze yuko ibyo bakoze byari ibintu bikenewe kugira ngo berekane yuko nk'akarorero umugwi wabo wari kurikingira kugira ngo berekane yuko umugwi wabo ari wo wera kuko nk'akarorero bakavuga ati twe twararenganwa n'iki mu guha insiguro ibyo bikorwa bigayitse bakoze mu kuvyambika izera baba bashaka guhunga nk'akarorero igikorwa cy’ubutungane. baba bashaka kwigira beza kandi no ku ntwaro kugira ngo babibemo atangorane ingaruka nuko abo mu wundi mugwi babonye ko abagirizwa mabi batakurikiranwe n'ubutungane nabo baca bashaka kwihora ariko muri uko kubiha insiguro n'ubundi urwanko ruguma ruvyuka kuko abo bariko biha insiguro y'ukuri baca bagiriza abandi baca bagiriza uwundi mugwi ko ari wo wakoze amakosa bikaguma ari ibintu by'urukurikirane by'urukwegane n'ubundi bishobora kudusubiza mu kaga ubutungane ngo burakwiye gukurikirana abagirwa n'icyaha gutyo bibera akarorero n'abandi Nuko uko bokubitwa intahe mu gahanga kugira ngo bibere akarorero urundi rungano hakabaho n'ingendo kuva hejuru gushika hasi mu mvugo no mu ngiro ingendo yo kwiyamiriza no gutuza izo mvugo zihishira amabi yahitanye abana b'igihugu eh, bwa kabiri izi mvugo zihishira bogerageza kuraba mbega izi mvugo zadushikanye bagakoresha ubwenge kugira ngo ntibitume bakora amakosa bifuza gukosora kandi ayabaye hagati rero y'ababikoze n'ababikorewe hoca haba umuhuza uwo muhuza nawe si uwundi ni leta kugira ntihabe uwukomeretsa uwundi akoresheje amajambo yiwe cyangwa ngo abibe imbuto mbi muri uko guhishira ayo mabi yoba yarabaye abumva amajambo amwe nayo ashikirizwa bibugwanko ngo kwirinda kujana nyabahururu kugira birinde kugwa mu mutego